An dara cainteoir, Is mise Bart Simpson, cé sa diabhal thusa? Tá mé deich mbliana d'aois, súile dubha atá agam, tá mo chraiceann buí agus tá mo chuid gruaige chomh buí le mo chraiceann. Tá m'athair, Homer, ag obair i stáisiún núicléach. Tá Homer cineál dúr, an fear bocht. Tá mo mháthair Marge cineál difriúil freisin, tá gruaig ghorm uirthi. Cúigear againn atá sa mbaile, Daid, Mam, mo bheirt deirfiúracha Lisa agus Maggie agus, ar ndóigh, mé féin. Is breá liom Maggie, ach is fuath liom Lisa. Seinneann sí an sacsafón an t-am ar fad. Tá mé bodhraithe aici!